И семинар называется «В поисках воли Божьей», и я скажу так, в то время, когда мы служим Ему. Нам нужно первое понять, что это возможно знать волю Божью для нашей жизни. Это не тяжело знать волю Божью. Uh, some people they have a uh, wrong understanding that it's like a mystery and it's very hard, and you have to be very spiritual to understand У God's некоторых will. людей есть очень неправильное представление, что воля Божья, она скрыта, это тайна, и нужно страшно, сильно долго искать, стараться, чтобы ее вообще узнать как-нибудь. А, Но Слово Божье очень часто говорит, что вот воля Божья о вас. Uh, а, 1 Corinthians chapter 5. Например, откроем 1 Коринфянам 5 главу. Uh, we'll read 15 through 22. Мы прочитаем с 15 по 22 стихи. And we'll just be reading in Russian. Or in, uh, chapter Uh, no, first, uh, Thessalonians 1 Фессалоникийцам, 5 глава, извините. Uh, С 15 по 22 стихи. Удерживайтесь... А, сейчас, секунду. Последний начал читать. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите – ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Uh, uh, И вот конкретное наставление для нас. And uh, it says right in the middle of the instructions, uh, as we give thanks, this is the will of God in Christ И Jesus for здесь you. сказано, что вот воля Божья во Христе Иисусе для вас, прямо как раз в этих стихах. Uh, so, if we're wanting to understand in a deeper way God's will, we can start with what is already told to us very Итак, specifically. если мы хотим более глубоко понять суть воли Божьей, то мы можем начать с того, что написано для нас прямо и конкретно. Uh, chapter 4 of Thessalonians, verse 3 This is the will of God, your sanctification, that you should abstain from Четвертый- sexual immorality. И 4, 4 глава 1 Фессалоникийцам 3 стих. Здесь сказано, «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». А, То есть очевидно, что Бог хочет, чтобы мы жили в святости. To live with rejoicing and thanksgiving. Чтобы мы жили в радости благодаря Бога. And if someone who calls himself a brother or a sister if they're living in sexual immorality and they say, well, you know, God shows me that through this relationship they're going to become a believer. И вот, к примеру, давайте представим, что есть человек, который называет себя верующим, и в то же время он живет в блуде. И он говорит, ну, знаешь, Бог показал мне, что через эти взаимоотношения вот мой партнер, он станет верующим. Uh, но читая этот стих, мы видим, что этот человек идет против воли Божьей. Oh, И если я скажу этому человеку о том, что то, что он делает, это неправильно, он скажет, не суди меня, потому что это воля Божья, то, что Бог открыл мне. Но я им покажу, что вот смотри, это не воля Божья. So, uh, first of all, Итак, первое, если мы ищем волю Божью, то она всегда будет в согласии с Словом Божьим. Uh, мы понимаем волю Божью через Слово Божье. Uh, Книга Еремии, 29 глава. going to read uh, chapter 29, beginning uh, from verse 4 to verse 7. Мы с 4 по 7 стихи прочитаем. Книга Еремии, 29 глава. Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей – и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. И вот контекст этого всего то, что евреев переселят из Иерусалима в Вавилон. И Бог говорит им, когда вас переселят туда, стройте для себя дома там. Uh, То есть садите сады. Uh, вот если вы думаете, Света, uh, То есть им была обещана земля обетованная. и вот сейчас из-за их непослушания их отправляют в Вавилон, в ссылку. И вот зачем строить дом, если ты в рабстве будешь на короткое время? Not, Правда, это нелогично. Not so logical, you know, but God wants them to но Бог хочет, чтобы они строили дома, и чтобы они искали мир этому городу, в котором они живут. чтобы они заботились о благосостоянии. That you would have children, that you would not uh, diminish, but that you would be increased in verse 6. И в шестом стихе он говорит, что берите сыновьям ваших тоже жен, то есть чтобы вы размножались дальше там. So sometimes the word of God initially seems like it's not with our logic. И вот иногда может казаться, что Слово Божье противоречит нашей логике. А, мы что-то можем не понимать о том, что произойдет в будущем. Но Бог знает будущее. И поэтому мы следуем Его наставлению, мы исполняем то, что Бог говорит, даже если мы не понимаем, почему, для чего или... И вот мы живем в Израиле, в городе, который называется Натания. And we walk and sometimes we pray, Lord, bless the leaders of Netanya, bless the mayor. И мы ходим, иногда молимся и говорим, Боже, благослови лидеров Натании, благослови мэра города. That your peace would be here. Чтобы твой мир был здесь. Uh, we know that they're not believers. И мы знаем, что это неверующие люди. But here the Lord says, здесь Бог говорит, даже о ваших захватчиках, молитесь о них, чтобы этому городу был мир, потому что при благосостоянии города и вам будет хорошо. Uh, Это 8-9 стихи. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Это очень интересное место, правда? Uh, не каждый человек, который внешне выглядит духовным, говорит Слово Божье. Uh, sometimes, especially if we're unmature in our walk, uh, we can get distracted by someone who seems spiritual and says something that's not of God's will. Очень часто, особенно когда мы еще только младенцы во Христе, нас может обмануть кто-то, кто кажется духовным, но по-настоящему он ищет своей воли. И вот Бог говорит, не слушайте таких пророков. Uh, И для нас это значит, что то, что говорят люди, должно соответствовать тому, что сказано в Библии. 10-11 uh, стихи. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Интересные стихи, правда? Uh, there's a context. И важно видеть их в контексте. Uh, то есть контекст этого стиха о том, что их забирают в рабство. Но для них это не окончательное место, куда они попадают. Uh, То есть как долго они пробудут в рабстве? 70 years. Да, 70 лет. И вот поэтому им нужно строить дома и насаждать виноградники. То есть 70 лет они будут жить там, их дети будут жить там, кто-то, может быть, даже внуков увидит там. Uh, и также дает им надежду, то, что их время здесь в Вавилоне, оно придет к концу, и они вернутся назад. Uh, и Божьи времена очень часто отличаются от наших времен. Uh, he says it's going be 70 years. Он говорит, что пройдет 70 лет. Но также он дает нам надежду и показывает будущее. И в 10 стихе он говорит, что я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас. И Божья воля, Божий план для нас не всегда на благо для нас. Он лучшего хочет для нас. Uh, И даже если мы не понимаем, почему, если мы не видим конечный результат, uh, но Его план, Его воля не всегда самая лучшая. Uh, И некоторым из нас нужно, чтобы наши сердца изменились. Почему? Потому что мы как think думаем, что God's going to make me do something difficult, that God's going to uh, make me be humbled or uh, put me you know, in some place where it's going to be so difficult that I can't do well. Потому что мы иногда думаем, что, ну, Бог заставит меня делать что-то сложное, или Бог будет меня сильно смирять, или мне придется... Я окажусь в таком месте, где мне будет очень тяжело. Я не смогу хорошо что-то сделать. Но нам нужно помнить, что Божий план для нас он на благо нам. Uh, мы жили в Нигерии. Uh, И обстоятельства, в которых люди живут там, в Нигерии, намного тяжелее, чем люди, чем здесь, в uh, Украине. То есть мы спали на полу на тонком таком вот, э, что-то пенопласт, кажется. Да, поролон. Или поролон. And, uh, <coughs> sometimes we find scorpions. Иногда там мы скорпионом находили. Uh, мы ели еду, о которой мы никогда бы не подумали, что мы такое в рот возьмем вообще. Но в то же время мы, у нас была огромная радость. И мы знали, что у Бога был план для нас, почему Он привел нас туда. Uh, the other thing that we need to change about our understanding about God's will is that He wants us to have a part, an active part in fulfilling His will. Еще одно, что нам нужно опять по поводу воли Божьей, то, что Он хочет, чтобы мы принимали активное участие в исполнении Его воли. Uh, sometimes people think, I'll just sit down. If He wants me to go to that place, He'll get me there. То есть иногда люди думают, ну я сяду, буду сидеть. Если Бог хочет, чтобы я попал туда, вот Он как-то сделает это все. Uh, Давайте с 12 по 14 стихи прочитать. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. У меня для вас вопрос. Uh, произошло ли это все? Yeah, it did, right? Да, это все исполнилось, это все произошло. То есть через 70 лет народ вернулся назад. И вот если Бог говорит, что это произойдет через 70 лет, это произошло. Uh, То есть почему Он тогда говорит им, молитесь, ищите меня? Потому что Он хочет, чтобы в нашей духовной жизни мы принимали активное участие. Uh, to call to him, чтобы мы взывали к Нему, uh, to pray, чтобы мы молились, чтобы мы понимали, что Он слушает. And it says we seek him not just, well, if he wants to do something, he'll do it, but it says seek me with your whole heart. То есть это не так, что мы ищем с таким, ну, если захочет, он сделает что-то. Он говорит, ищите меня всем сердцем, то есть вкладывайте это все ваше сердце. And he promises, if you do this, И он обещает, что если мы будем делать так, I will be found by you. говорит, вы найдете меня. И обратите внимание, не только мою волю вы узнаете, вы меня найдете. Это тоже ошибка, которую часто люди делают. Давайте предположим, кто-то молится и думает о том, чтобы поехать служить в какое-то другое село или другой город. И все, о чем думает человек, все, о чем он говорит, то, что сделать или не сделать, ехать, не ехать. Uh, и потом семья начинает говорить что-то о том, стоит ехать, не стоит ехать. И человек начинает сомневаться. Он начинает терять радость. And uh, the problem is, is that he backs away from the close relationship with the Lord, and he only focuses upon what he том, thinks is the will. Он начинает фокусироваться только на воле одной, оставляя в стороне свои близкие взаимоотношения с Богом, просто пренебрегая ими, ради того, чтобы просто искать волю. Видите, о чем я говорю? is that we're not seeking just to get a little bit of information, we're seeking to know Him. Мы ищем не просто какой-то маленький кусочек информации, мы ищем Его. Uh, I'll give you an example. Я вам приведу пример. Uh, we didn't get our when we were in uh, Israel in 2008, we didn't get visa, so в 2008 году в Израиле нам не продлили визу, нам пришлось уехать из страны. Uh, Marta was crying. Марта рыдала. and we went back to California, where we were sent out from. Мы вернулись назад в Калифорнию, откуда нас отправили миссионерами. And we had an invitation to go to Oregon, uh, where uh, the book I think is just translated. John Corson's church. They invited us to go there. И церковь Джона Корсона пригласила нас в Орегон, то есть к ним туда. Если там книгу видели его. And uh, we were starting to go. They have morning prayer every morning at six И вот o'clock. мы начали к ним ходить туда. У них есть утреннее молитвенное собрание в 6 утра. И первый день я взял Марту за руку. И я понимал, что в тот момент мы думали только об одном. Что дальше делать? Что делать? Что And следующее? Her, и я сказал ей, Let's not ask the Lord. Давай не будем спрашивать у Бога. Let's not focus upon just what's next for us. Давай будем смотреть не просто на то, что следующее сделать. But let's worship. Но давай просто поклоняться Ему. Давай размышлять о том, кто Он. And somewhere in my heart, I think I was thinking we're going to be here for two weeks. By the end of that time, he's going to tell us. И вот я думал, что ну мы с тобой две недели приехали, побудем здесь чуть-чуть. Через пару недель мы точно будем знать и дальше поедем. He didn't tell us. А он взял и не сказал нам. And when we went back to our church, и мы вернулись назад в церковь нашу. Everybody was expecting to have the answer. И вот все ждали, что мы сейчас приедем и скажем, мы едем Туда, Луданно. Ну. И все люди приходят, спрашивают, куда вы, что вы делаете? А все, что мы могли сказать, ну, знаете, Бог добр, Он знает, когда открыть нам свою волю. И в тот момент мы решили никому не говорить о, о тех возможностях, которые перед нами открывались. У нас было четыре приглашения. And, uh, eventually, one woman came in a prayer meeting and she asked, "Are you praying about Nigeria?" We said yes. She says, "I felt like the Lord told me you're going to go to Nigeria." И вот однажды во время молитвенного собрания к нам подошла женщина и говорит, молитесь ли вы о том, чтобы поехать в Нигерию? То есть, потому что мне Бог показал, что вот это то, куда вам стоит поехать, это то, куда вы поедете. Ну, Марта говорит, ну мы никогда не молились там об Африке конкретно. Но... Ну» just a person praying for us out of about 195 countries in the world, how could they just choose но, one of the four that we're praying for? Но как человек, который был в собрании, который не знал, что нам предлагали четыре страны разных, как он мог узнать и выбрать именно одну страну, которую, из тех, которые нам предложили, из 195, которые вообще есть в мире? То есть а. просто наугад, человек не знал ничего, он приходит и говорит, и вот в Божье время Бог подтвердил, что это был его выбор. Но мы решили искать Его прежде всего, а не просто искать то, чтобы получить ответ от Него. Uh, this passage, the Lord says it's going to be 70 years. He says, pray, seek me. И вот здесь он говорит, что 70 лет вы будете там, но молитесь, ищите меня. Uh, hold your place in Jeremiah and turn to Daniel. То есть книга Еремии, оставьте пальчик как закладочку и откройте книгу Даниила. Daniel 9. Даниила, 9 главу. This is still under the category of understanding his will through his word. То есть мы все еще разбираем первую часть, понимание воли Божьей через его слово. Uh, Daniel chapter 9 verse 2 and 3. Секунду. Э, девятая глава книги Даниила со 2 по 5 стихи. Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии, про... Еремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, «Молю Тебя, Господи, Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». What was Daniel doing? Что делает Даниил? Before he was praying. То есть перед тем, как он молился, что произошло? Он читал Слово Божье. Он прочитал пророка Еремию и понял, что 70 лет прошло. То есть он мог просто пойти начать чемоданы паковать. Но что он делает? Он молится. But he prayed not just uh, like, thank и он молится, заметь, не просто «Боже, спасибо, 70 лет прошло». Что он молится? Как он молится? It says he's with request and he's fasting and he's, есть, he's что repenting. он каялся, он в посте, в речи, он просто молится, он раскается в грехах. And, uh, he's praying for the nation that И он молится за народ, чтобы народ был готов. И вот это и есть то, что сказал Бог сделать Еремии, искать всем сердцем. И опять-таки, обратите внимание, мы ищем не ответ на вопрос, мы ищем Господа Бога. Uh, here also in Daniel chapter 9. И также здесь в 9 главе книги Даниила. Uh, let's read now 19 to 22. С 19 по 22 стихи. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради, ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении – быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жатвы. И вразумлял меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению». То есть сказал, что Гавриил сразу же прилетел к нему, правда? Классно. Иногда я мечтаю, I, I know И я сказал уже Марте, Марта, я уверен, когда я попаду на небо, я сто вот здесь сказано, что Гавриил прилетел к нему. Okay. Daniel is praying. И вот смотрите, Даниил молится. He repenting on behalf of the Он nation. раскаивается в грехах народа. And what happens? И что происходит? The angel comes to him. Спускается к нему ангел. Why? Почему? To give him further revelation. Для чего? Для того, чтобы еще дальше объяснить ему, что будет происходить. Right. То есть у него уже есть понимание из Писания, но Бог хочет ему более подробно объяснить все. Uh, И это приводит нас к следующему способу, как найти волю Божью, через молитву. Uh, и вот мы молимся не для того, чтобы Богу рассказать о том, что мы хотим, но чтобы Бог открыл нам, что Он хочет. Uh, Thank you, God, your word says this, but he kept seeking the Lord, and in the seeking, God gave him greater revelation. <laughs> Вот, к примеру, Даниил мог сказать, что, Боже, спасибо, что так все устроил, все замечательно. Но вместо этого он молится и просит, чтобы Бог дальше открыл и показал, что делать, как делать, как это все будет. Uh, also in the category of praying, и вот там же в категории молитвы uh, Jeremiah 29, Иеремии 29 глава. We'll read 12 and 13 again. Мы еще раз прочитаем с 12 по 15 стихи. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне. So, um, the Lord says, pray and I will listen. Господь говорит, молитесь, и я услышу. Мне это нравится. There's nothing in me that would cause the God of all the universe to hear my prayer, but He promises to hear. Во мне нет ничего особенного, чтобы могло заставить Бога всей вселенной слышать мои молитвы, но Он сам обещает, что Он будет слушать. We just read that Daniel said it's not because of our righteousness, и мы читали, что Даниил молился и верил, что не из-за нашей праведности, но мы просто молимся и ищем Тебя. Это из-за Твоей милости. Okay, let's take a break. Давайте перерыв маленький сделаем. Есть у вас какие-то мысли или вопросы по поводу Слова Божьего и молитвы во время поиска воли Божьей? have a question for you. Хорошо. Okay, first, the things that were covered today, there's no specific order. То есть, ну, в том, что мы сегодня рассмотрели, нет конкретного порядка. Uh, I believe one of the best ways to pray is by reading the Word of God and speak to the Lord as you read. Я лично убежден, что один из самых лучших способов молитвы – это читать Слово Божье и молиться параллельно. То есть, читаешь, говоришь Богу то, о чем думаешь. Yes, например, я читаю Данииле. Uh, I don't have to repeat his exact words, but I can say, Lord, also here in Ukraine, uh, people have gone away from you. Forgive them and forgive us. И мне не обязательно повторять за ним слово в слово то, что он говорит, но я могу сказать, что, Боже, здесь в Украине тоже народ оставил тебя, прости их, прости нас. Right? And I just follow the example. Я просто следую примеру. Uh, I can say, Lord, you revealed very specifically that be there for 70 years. Would you reveal your will for me in this specific situation? Я могу сказать, что Боже, ты сказал, что будет ровно 70 лет, и покажи сейчас волю Божью твою для меня именно в этой ситуации, что мне делать дальше. Daniel said, act, but he didn't tell God how to act. То есть Даниил сказал, что Бог вмешался, что Бог сделал что-то, но не указывал Богу, какие конкретно шаги предпринять. Это тоже хороший пример для нас. Uh, I don't like to be in prayer meetings where someone starts telling the Lord all the information and telling them telling the Lord what to do. Мне не нравится быть на молитвенных собраниях, когда Богу выдают множество информации и указывают в том, что именно нужно, чтобы он сделал. Иисус сказал, что Бог знает все нужды наши, прежде чем мы еще успеем открыть рот и сказать хоть слово. And he knows better и он лучше нас знает, как разобраться с нашими проблемами. И одна из наших таких соседних стран в Израиле это Сирия. Uh, does any ну, нибудь из вас есть ответ, как разобраться с проблемами Сирии? То есть там достаточно серьезная проблема. Uh, and when I pray, когда я молюсь, I say, Lord, men don't have the problem, you have the problem. Reveal your solution. И я просто говорю, Боже, люди не понимают сути проблемы. Ты знаешь суть проблемы. Покажи решение проблемы. We don't have to tell the Lord what to do. We just have to allow our heart to be open to tell, uh, for Him to tell us what He wants to do. Нам не нужно говорить Богу, что именно мы хотим, чтобы Он сделал сделал. Нам достаточно держать свои сердца открытыми, чтобы Он мог проговорить нам и указать нам, что делать. Uh, и вот Даниил, он каялся за весь народ. And uh, also we'll look at a quick example in Second Chronicles. И во второй книге Царств. А Паралипоменон даже. Ого. Да, мы там uh, еще один пример. В седьмой главе. Second Chronicles chapter 7. This is when Solomon is building the temple. Вторая Паралипоменон, седьмая глава, это когда Соломон строит храм. And we'll read uh, from verse uh, 12 through verse 15. Мы с 12 по 15 стихи прочитаем. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения, если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. Как верующие в Иисуса Христа, прощены ли мы? Конечно, да. А, Но в то же время мы живем в земле, где большая часть людей по-настоящему не верующие. А, И вот если происходит какая-то проблема, к примеру, там дождь, пропал, то есть нет дождей, там саранча нашла, еще что-то происходит, то мы точно так же можем молиться за нашу страну. Здесь сказано, и смирится народ мой, который именуется именем моим. То есть он говорит о группе людей конкретно. Uh, Но видит, что я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Like Мне это нравится. Uh, uh, что все, что нам нужно сделать, это смирить себя и обратиться от наших злых путей. Uh, face, искать лица Его и молиться. Says, Он говорит, я услышу. Heal, и я исцелю. Я прощу. Uh, so Еще какие-то мысли, вопросы? Все нормально слышат вообще, да? Если хотите, вы можете просто перейти, стать здесь, там, не знаю, впереди или сзади, просто более кучно. Kara has a question. Yeah. Mm. И но ну, меня Бог обличает просто в том, что я так часто переживаю о воле Божьей, но не молюсь об этом. То есть я там раз помолилась, два, но я больше времени у меня уходит на переживание о том, что же делать, чем молитву Богу. Happy to see all you guys. Я так счастлив видеть вас всех. Uh, uh, number the third way that we can understand God's will Итак, третье, как мы можем понять волю Божью, uh, это когда Бог открывает свою волю нам в снах, видениях или пророчествах. Uh, это происходит и в наши дни. Uh, У Марты и других людей были видения и сны, которые показывали волю Божью для нашей жизни. Uh, то есть были слова пророчества. Но в книге Деяний мы видим очень ясно. Uh, мы можем Деяния 10 главу открыть. Uh, Книга Деяния 10 глава. Деяния 10 глава, 3 стих. 3 стих even an unbeliever, by the way. At, at the time he's an unbeliever. То есть здесь вообще сказано о неверующем, потому что в это время этот человек все еще неверующий. Go ahead. Здесь сказано, он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. Интересно, правда? То есть мы думаем, что ну, мы духовные, все духовное будет происходить с нами, а с неверующими с ними ничего духовного не происходит. Uh, но в Библии сказано, что Корнилий молился, но он еще не был верующим в тот момент. А Бог говорит, что твои молитвы, твои добрые дела, они пришли на память мне. Uh, и потом Петр, он вообще в другом месте находится. Uh, и сказано, что он в 12 часов дня он идет помолиться. Uh, он проголодался. И он как бы впадает в такой транс, как бы он полуспит, полу не спит, и видит видение. Он видит там этот ковер, который опускается с неба. And it happened three times. И такое три раза, он три раза видит одно and и то же. It says uh, he himself uh, calls it in chapter 11. Uh, he says when he's in Joppa, verse 5, he was in a trance and he saw a vision. Он сам говорит об этом так. Я в городе Иопии, я молился и в выступлении видел видение. Right? So, both of the people, in different ways, they're uh, given revelation. То есть и тот, и другой получили откровение от Бога. И это было видение. Uh, also, we can uh, see through prophecy in Acts chapter 13. Также, к примеру, в Деяниях 13 главе мы видим, как Бог использует пророчество. Uh, about the men that are gathered together. То есть там люди собрались вместе. In Antioch. В Антиохии. And as they're ministering and they're fasting, the Holy Spirit Когда они служили и были в посте, Дух Святой сказал, отделите для меня Варнаву и Павла для дела, на которое я призвал их. Right, uh, I remember that when Paul and the elders or the men of the church in Preluki, they gathered together and they did the same thing and the Lord chose someone and sent them out to another city. То есть я помню, что когда Пол Сайзмер, который был при Лука, то есть как бы он молился, собирался со старейшиной, молились, и Бог выбрал был для одних людей они уехали в другой город служить. Uh, То есть Бог в наши дни продолжает работать так же. Он продолжает давать слова пророчества. Uh, То есть слова пророчества они должны быть подтверждены. Uh, То есть иногда это может быть сон. Помните в Деяниях 2 главе, когда Петр объясняет сошествие Духа Святого. Uh, let's 2, uh, Деяния 2 глава с 16 по 18 стихи. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемым будут» и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать. Uh, uh, То есть здесь сказано и о пророчествах, и о видениях, и о снах. And it's something about still in the future. И сказано в будущем времени. Uh, То есть эти вещи Бог использует в наши дни, чтобы явить свою волю. Okay. Uh, thoughts or questions? Мысли или вопросы по этому поводу? Let's do something. Давайте сделаем кое-что. Uh, Мы уже 40 минут разбирали это все. Постараемся за 20 минут закончить. So Поэтому встаньте все на минуту. If you're tired of sitting, Если вы устали сидеть, вы можете другу предложить присесть на ваше место. Or come and sit closer. Или подойти ближе, присесть здесь uh, на полу. Again, has someone had a dream or a vision where they think, yeah, that's specifically from the Lord? Хотел спросить, было ли у вас какой-то сон или видение, чтобы вы думали, что это мне Бог показывает? I had a dream. Yeah, a few people. Да, некоторые были. there, yeah, you can, whenever you're comfortable, you can be seated. You да, вообще, когда to... вам удобно, то есть вы можете присесть. И просто так, чтобы вы встали, расслабились. What if you didn't hear an answer? Yeah, that. Okay, the question is, if you prayed and you haven't heard the answer. Хорошо, если вы молитесь и не получаете ответа. Uh, there's an example in the book of Daniel. Есть пример книги Даниила. Uh, he's praying. Он молится. He doesn't get the answer for 21 он days. не получает ответ целых 21 день. And, uh, he's given an understanding why. И ему Бог объясняет почему. He's told that there is like a spiritual battle. То есть он получает откровение от Бога, что происходит духовная война в это время. Uh, sometimes we don't get the answer immediately. Иногда ответы не приходят моментально. Uh, because um, the time hasn't come. Потому что еще не пришло время. Uh, uh, И иногда, может быть, мы не получаем ответ, потому что происходит духовная война. Uh, а иногда бывает, что мы не получаем ответ, потому что Богу еще нужно что-то изменить в нашем сердце. Он мог бы дать нам ответ в тот момент, но, может быть, мы не послушаемся Его в тот момент. У time. нас есть друзья, которые молятся о том, чтобы служить где-то миссионерами очень долгое время. Uh, we have even been used to uh, like speak words from the scripture, and they said that was the very verse that I was waiting to hear to go out and serve. И Бог даже использовал нас для того, чтобы прийти к ним, показать им место из Писания. И они говорят, что вот именно об этом месте Писания мы молились, что если Бог покажет нам этот стих, то мы пойдем и будем служить. Но после этого они получили ответ, но ничего не сделали, не поехали никуда. И мы до этого тоже доберем, что, дойдем, что если Бог показывает вам свою волю, вам нужно делать шаги. И вот мы сейчас в книге Деяний. Пятую главу книги Деяний откройте. 32 стих. We are his witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Свидетели ему всем мы, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Давайте так, предположим, я предлагаю Вадиму прийти ко мне на обед. Он говорит, ну да, проголодался. Uh, Конечно, приду. И потом я приготовил все, сижу, жду. Uh, Смотрю на часы, а он не идет. Как бы он сказал, да, я приду, но так и не пришел. И вот если мы хотим понять волю Божью, нам нужно иметь послушание, готовность послушаться, чтобы исполнить то, что Он скажет. И иногда бывает так, что мы слышим от Бога, что нужно сделать, но мы начинаем сниматься, смогу ли я это сделать. Но Он дает Духа Святого нам, для того, чтобы дать нам силу и чтобы сделать нас успешными в этом. Uh, и Бог никогда не призывает нас сделать что-то непосильное нам, то, чем мы потерпим крах. Сказано, что Он не даст верующим быть постыженным. Uh, если мы что-то делаем не так, will, right? то есть, может быть, мы, если нам что-то пойдет не так, может быть, мы неправильно поняли его волю. Uh, but if he reveals his will, Но если он ясно показал свою волю, we shouldn't start doubting, нам не нужно начинать переживать о том, сделаю, не сделаю, выйдет, не выйдет. Или отходить в сторону и не слушаться. Uh, so another way that God reveals То есть уклоняться от исполнения. Итак, третье, мы говорили, как Бог показывает свою волю, это сны, видения и пророчества. И опять-таки, я повторюсь, но если к вам приходит кто-то и говорит, что у меня есть пророчество или слово от Бога, проверьте его через Слово Божье. Uh, Еще одно, как Бог может говорить. Is that he would reveal his will as we are serving him faithfully. Очень часто Бог показывает свою волю нам, когда мы верно служим Ему. Uh, Восьмая глава книги Деяний. Uh, То есть мы сегодня видели этот пример. Это пример Филиппа. Давайте пятый стих прочитаем. Так Филипп, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. То есть он проповедует. То есть Бог творит чудеса. Uh, Люди принимают крещение. И что происходит? Uh, Та же глава 26 стих. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». George he mentioned, it seems a little bit uh, uh contrary to logic if Джордж uh, об этом говорил сегодня, о том, что это, кажется, противоречит любой здравой логике. Если вот здесь Бог делает возрождение, здесь люди спасаются, зачем мне идти на какую-то пустынную дорогу? Uh, Но давайте немного иначе посмотрим на это если Бог уже использует Филиппа в это время, uh, и он видит, что Филипп послушен в том, что Бог ему дает делать. Он понимает, что если он направит его в другом направлении, Филипп пойдет и сделает, и будет точно так же послушен там. И в 27 стихе сказано, что он встал и пошел. И я рискну предположить, что он шел один или два дня туда, чтобы дойти. Uh, when he gets there, и вот когда он доходит туда, uh, the Spirit of God speaks to him. Дух Божий говорит к нему. Uh, it says in verse 29, и в 29 стихе сказано, Philip, Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Uh, это еще один способ, как Бог показывает нам свою волю. Дух Святой может говорить к нам лично и указывать что-то сделать конкретное. То есть похоже, что Филипп был сам. Потому что он сам пошел, он сам сел в эту колесницу. И опять-таки потом Филиппа одного перенес Бог вообще в другое место. То есть не было какого-то конкретного человека, который бы проговорил к нему, но Дух Святой проговорил к нему. То есть мы видим, что Дух Святой может говорить к нам лично и открывает нам свою волю. Uh, Итак, когда мы служим Ему, Он может показывать нам свою волю в процессе. А теперь давайте полную противоположность этому возьмем. Если вы полностью опускаете руки, такие kind вот сели, все. Uh, То есть я ничего давным-давно не слышал от Бога. Uh, я не знаю, какая воля Божья для меня. Так что я буду просто расслаблюсь и буду сидеть. that most of the examples in the scripture is that God works through a person when they're already working faithfully for Him. Я вижу, что в большинстве случаев Бог работает через человека, когда человек уже верно служит Ему. Uh, we read about the problem of uh, them the Hellenists not receiving their portion from the Hebrews. То есть мы читали о том, что проблема была в 7 главе, то есть там, что еленисты жаловались на, точнее, в 6 главе, что еленисты жаловались, что евреи им там не дают какую-то часть положенного им. And some young men that were faithful, that had the Holy Spirit, they start serving И вот the table. некоторые молодые люди, которые были верными, они начинают служить, то есть они начинают раздавать пищу из столов. Then what do you read next? И что мы читаем дальше о них? Uh, мы читаем о том, что Стефан идет и служит, проповедует. Филипп идет в другой город, uh, проповедует. И, то есть следующие другие еще приходят в Антиохию. И вот те люди, которые даже на практике просто там за столами смотрят, убирают на столах. Uh, Богу намного легче использовать их. Uh, то есть мы вот были в Полтаве wonderful to be here in spring. Так классно да, приезжать весной. And uh, we went to one family's house. И мы приехали в гости к одной семье. And uh, one of the person in the family, he was, you could just see, he was very depressed. И можно было сразу видеть, что один человек в этой семье был очень угнетен. Uh, didn't have work. То есть у него не было работы. As far as we know, he's not going to a church. То есть, насколько мы знаем, он в церковь не ходит давно. Uh, we love him. Мы любим его. Uh, we want God to work through his life. И мы хотим, хотим, чтобы Бог работал через его жизнь. But if we start to get depressed and we stop, <coughs> но если мы просто впадаем в депрессию, останавливаемся back, или отступаем от нашего призвания, uh, мы таким образом препятствуем тому, что Бог смог направить нас в воле своей. И вот некоторые из вас, Бог не ведет вас дальше, потому что Он дал вам наставление в какой-то момент, а вы не захотели сделать то, что Он сказал. Uh, sometimes when a person tells me I haven't heard from the Иногда, когда человек говорит мне, я давным-давно не слышал Бога. Я задаю ему вопрос, а что последнее ты слышал от него? То есть, к примеру, человек говорит мне, ну, Бог сказал мне прекратить разрывать отношения с моей девушкой, которая неверующая. Я задал вопрос, типа, ну что, ты завязал с этим? Перестал встречаться? it's no. А, очень часто ответ звучит нет. А, ну, я спрашиваю, как Бог может дальше рассказывать тебе, что делать, если ты не захотел исполнить то, что Он тебе сказал до этого? Okay, uh, the next one is... Еще одно. Understanding God's will through godly counsel. Мы можем понимать волю Божью через совет, данный нам по Слову Божьему. Uh, то есть мы видим пример в книге Деяний. Uh, Что, когда была проблема, то есть в шестой главе собрались вместе апостолы. Uh, то есть когда был в 15 главе конфликт, мы можем 6 и 7 стихи прочитать. То есть они собрались вместе, чтобы посоветоваться. Acts 15, 6 7. стих 15 главы. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр стал и сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники слышали слово Евангелия и уверовали». Uh, so they gathered together. То есть они собрались вместе. Uh, Peter stands up and he says, и Петр стоит среди них и говорит, вы знаете, что вот то, что происходит. Uh, и в той же главе 22 стих. Здесь сказано, Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Right. So, то есть они вместе собрались, искали Господа. Uh, Дух Святой подтвердил им. То есть все в единстве согласились, что это именно то, что нужно сделать. То есть иногда мы можем узнать волю Божью через совет, то есть посоветовавшись вместе, то есть людьми, которые ищут Бога. То есть книга Притч, 15 глава. Verse 22 Without counsel, plans go awry, but in the multitude of counselors they are established. 15, 15 глава, 22 стих книги Притч. Сейчас. Тоже подумайте, если будут какие-то <coughs> вопросы, скоро я да. закончу мой час. Да, без совета предприятие расстроится, при множестве советников они состоятся. Uh, sometimes people sense that this is not God's will, Иногда люди чувствуют, что это не воля Божья, but they really want it. но они очень сильно хотят этого. And so what do they do? <coughs> И вот что это делает в этом случае It's человек? like they kind of make, you know, quiet steps going in that direction. То есть человек начинает делать какие-то маленькие шажки в направлении того, что он хочет получить. И потом, когда они видят кого то брата, они ведут себя так, как будто бы никуда не идут. Все хорошо. Потому что они понимают, что брат духовный или сестра, они скажут им, не стоит делать этого. Uh, но когда есть множество советников, то предприятия состоятся. И я убежден, что стоит сказать, что множество набожных советников, людей, которые боятся Бога. Потому что если большая часть вашей семьи неверующие, и вы придете к ним и спросите, скажите, мне в церковь ходить нужно каждое воскресенье или достаточно на Пасху uh, сходить? Uh, you know, 14, При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. То есть, опять-таки, мы понимаем, что советчики в этом случае это люди, которые боятся Бога. И еще раз так, быстро, не обязательно открывать это место. Uh, это Иисуса Навина, 9 глава. sometimes people can do what seems to be right, but they don't seek the Lord's counsel. Иногда люди могут делать что-то, что кажется им правильным, но они не ищут Божьего Chapter совета. 9, verse 14 The men of Israel took some of their provisions, but they did not ask the counsel of the Lord. So Joshua made a peace covenant with them, and made a covenant with them to let them live, and the rulers of the congregation swore to them. Uh, chapter 9, verse 14 and 15. Это 9 глава, я так просто, не знаю, долго открывать буду. По памяти, там пришли, пришел другой народ, и они просто захотели заключить мир с евреем, прикинувшись, что они издалека пришли. И народ не спросил Бога о том, что сделать, а заключили с ними, то есть не поклялись им. So, uh, we don't just ask other people and come with the agreement ourselves, but we make sure that they're godly people and that it's according to God's will. То есть мы не просто спрашиваем кого-нибудь, типа рядышком там кто был, посоветовались вдвоем, трем сделали. Мы ищем людей, которые ищут Бога, которые боятся Бога, и вместе с ними решаем и делаем. Мы спрашиваем волю Божью. И вот еще одно последнее. Мы можем знать волю Божию, пребывая в Иисусе Христе. You know that John 14, То есть Иоанна 14 глава. Uh, Jesus says, I'm gonna leave, Иисус говорит, что я уйду, но я дам вам Духа Святого. И в 15 главе он говорит, что «пребудьте во мне». Uh, Потому что без меня вы не можете приносить плод. Но он говорит, если вы прибудете во мне, то вы принесете много плода. Uh, и поэтому эти близкие взаимоотношения, они помогают нам следовать воле Божьей. Uh, Иисус говорит, что всякий, кто исполняет волю Божью, он мне как брат, сестра и мать. Если вам интересно записать где это, то это Марка, 3 глава, 35, 35 стих. And then, uh, the last verse, like, uh, И последний стих на сегодня. Like, uh, George said, как говорил всегда Джордж, but I'm gonna make it последнее. Оно точно будет последним. Uh, 1 John chapter 2, 1 Иоанна 2 глава, verse 17, 17 стих. The world, the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Like Мне это нравится. Okay, Сейчас я в двух словах напомню вам все, что мы говорили. Uh, и поэтому, если у вас есть вопросы, то я сразу отвечу. Or if you'd like to add something, you're welcome to as well. То есть первым мы видели, что мы узнаем волю Божью через Слово Божье. Then we can understand His will through prayer. Через молитву. А, then we can understand His will through dreams, visions, or prophecies. Также мы узнаем Его волю через видение, сны и пророчества. Uh, we can understand His will by serving Him faithfully. То есть, будучи верным служителем, мы также можем узнать волю Божью, можем а, знать ее. Также мы можем узнавать волю Его, имея вокруг себя людей, которые близко ходят с Богом, которые будут давать нам совет, которые могут, с которым можно посоветоваться. И как мы видели в случае Филиппа, мы можем узнавать волю Божью через Духа Святого. Uh, Однажды был в Лос-Анджелесе. Нужно было в туалет сходить. And и мужской туалет был закрыт. Ну, вы понимаете, да, в таком случае идешь в другой туалет. And I started to go. И я начал идти. And I felt this strong feeling so strongly, don't do that. И вот как бы у меня такое чувство внутри, не надо. And I didn't. И я не сделал этого. I don't know why until today я не знаю that почему. Happened. До сегодняшнего дня не знаю почему. But sometimes God's Spirit но иногда Дух Святой может говорить к нам лично. Uh, uh, sometimes I'm worshiping and I'll I'll see someone sitting on the side and I just have this strong feeling Иногда бывает так, что я просто сижу, поклоняюсь Богу и вижу кого-то, кто сидит в стороне. Я, у меня появляется рвение, это желание подойти и пообщаться с этим человеком. И когда я говорю что-то, right очень часто оказывается, что это именно то, что человек, человеку нужно было услышать, человек начинает рыдать. Spirit, uh, и Дух Святой направляет это все. И последнее, как я говорил, пребывайте во Христе. Аминь. So, uh, thoughts or questions? Да, мысли какие-нибудь, вопросы еще? question. Yeah. Каким образом отличить сон, который просто сон, от сна, который сон от Бога? Uh, У большинства из нас видит сны, некоторых еще даже помнить умудряются. Uh, one way that I understand и один из способов, как я лично понимаю, is uh, normally after I dream it, это что обычно, после того, как мне приснится что-то, uh, when I wake up, it doesn't leave my mind. То есть, когда я просыпаюсь, этот сон просто не уходит мне из головы. Просто And then, то, что было, просто помнится и Bible, не стоит мне. Потом, когда я читаю Библию, I see a similar theme. я вижу похожую тему. Uh, Now, there are some dreams that come to us as warnings, and we could have a little bit of a fear. But in general, if we have a dream that just brings us fear or worry, that's probably a dream that we can say is not from God. Может быть такое, что Бог нас предупредит о чем-то и даст нам во сне предупреждение, которое может какой-то страх в нас породить. Но обычно, если сон порождает в вас страх и беспокойство, то, скорее всего, не от Бога. Uh, if если я просто просыпаюсь, я переживаю, я не могу успокоиться. Чаще всего я просто молюсь. Uh, и одно хорошее, что можно делать со нами, можно записывать их. и потом молиться. Uh, и просить, Боже, если это от Тебя, подтверди. Иногда время показывает, от Бога ли этот сон. That's also a good question. Тоже хороший вопрос. Uh, it is possible, and it happens sometimes. Очень возможно, часто бывает, that то есть иногда бывает так, что один человек в браке имеет лучшее понимание воли Божьей, чем другой. И вот uh, что бы я предложил, если бы я был на месте человека, у которого меньшее желание или меньшее понимание воли Божьей. Я сказал, что, знаешь, мне нужно какое-то время помолиться, поискать Господа также. А, а, То есть я с Мартой иногда молюсь отдельно. Но мы всегда удостоверяемся, что прежде чем мы сделаем какие-то шаги, мы пришли к согласию. Мы согласны, что это именно то, что мы делаем. это не значит, really Lord, что если человек forward, не особо ищет Господа, что не стоит идти дальше, вперед. Right? То есть, <coughs> если, к примеру, ваш супруг, он не делает каких-то шагов, это не значит, что вам нужно оставить свое призвание и ничего не делать. Вам, вы можете начинать делать какие-то шаги, которые в ваших силах, чтобы исполнять его. То есть у нас в Тель-Авиве, в церкви Алгофа есть друзья, И вот и жена была послушна, чтобы следовать за мужем, но сердцем она не была там. То есть для нее было очень тяжело жить в Тель-Авиве. Uh, но прошло время, и Бог изменил ее сердце. Uh, I would encourage to do things in unity, not to go ahead, but if the Lord is showing you, you have to follow the Lord. И я бы ободрил вас, если что-то, <clears throat> ищите единство, старайтесь делать шаги и будьте в единстве. Но если нужно, и Бог говорит вам делать шаги, то делайте их. И если вы в браке, то вам нужно делать все эти вещи, о которых я говорил сегодня вместе. Вам нужно читать Библию вместе. Молиться вместе должны быть открыты, то есть быть вместе на одном уровне духовном, как бы, чтобы, Боже, если хочешь проверить нам в видении или во сне, то мы уже должны быть вместе, должны вместе служить. И нам вместе нужно пребывать. Тогда Господу намного легче нас направлять как семью. Еще какие-нибудь мысли, вопросы, и потом мы закончим. И если вам нужно идти уже, то можете идти, все нормально, я не обижусь. It's interesting. Интересно, что в случае с фараоном, когда он Иосиф ему сон истолковал, uh, фараон сразу же принял это объяснение сна было от Бога, он сразу же сделал шаги, он забрал Иосифа из тюрьмы и поставил его над всем домом. Doesn't tell us specifically, does it? Да, там точно не сказано. Yeah, this is another way that you could. My list isn't a complete list. Список, который я сегодня делал, не завершен. И как а, раз то, о чем ты говоришь, как раз а, а, еще одно, что Another way we can understand God's will is if I'm making all these steps and I still have peace. То есть uh, это еще один способ, то когда я делаю какие-то шаги, делаю что-то, и у меня мир Божий в сердце. Right. Uh, even uh, when we started to leave for Ukraine есть, например, когда мы в 99 году переезжали в Украину, people were saying, Люди говорили, ну, братан, ты русский, украинский хоть знаешь, а? Мы такие, не-а. Uh, а что-нибудь там о культуре, там, какие они хоть? Такие, не, <laughs> не знаю. А они такие, типа, а там что, не атеисты все? And э, what it was is that they were saying we couldn't do that. And they говорили, люди, по большому счету имели в виду, что мы такого сделать не смогли бы. Uh, и я Римлянам 12.3 прочитал, там сказано, что Бог каждому дает меру веры. И я понял, что Бог мне и Марте дал эту меру веры, достаточно веры, чтобы переехать в Украину. И Он дал нам, Он хранил нас в мире все это время. Said, oh, И только из-за того, что кто-то сказал, ну, я бы на такое никогда не согласился, uh, это не значит, что это не воля Божья для нашей жизни. Okay. Еще один или два последних вопроса, и мы помолимся. Мне, честно говоря, на улице собираться намного больше нравится, чем внутри. <laughs> Мы однажды в Полтаве на улице на лавочках собирались все лето. Классно было. Okay, let me say I might not get to speak to you again, so let me say Давай так, two может быть, у меня не будет еще возможности поделиться с вами чем-то. Я просто сделал две вещи, те, которые у меня на сердце лежат, сказать вам. First, some of you are mature enough to be serving in a greater way than you are right now. Первое. Некоторые из вас достаточно взрослые, чтобы служить намного больше и делать намного больше дела, чем то, что вы делаете сейчас. И смотря на всех тех многих людей, которые здесь на конференции, знаю, что многих из вас Бог хочет отправить в какой-то город или какое-то село, то есть переехать дальше, начинать что-то. Просто придерживайтесь тех принципов, о которых мы говорили. Keep your heart open. Храните свое сердце открытым. Если вам просто нужно переехать в какую-то другую часть Киева, Киев настолько огромен. То uh, здесь достаточно много работы в любом районе. И Бог хочет использовать вас. Uh, these conferences are a good place to get e, encouraged to lose the distractions of the world and then to go out in the strength of the Spirit. Я верю, что такие вот конференции это очень хорошее время для того, чтобы ободриться, избавиться от всего того, что отвлекает, всего того мирского, что отвлекает нас, получить направление и идти в духе дальше. And if in one of the evenings of prayer or just in если в один из вечеров здесь, когда мы молимся или общаемся, вы чувствуете призвание Бога, то, что Бог вам говорит что-то, запишите это. И потом молитесь об этом, смотрите, какие шаги делать дальше. Uh, Я в 95 году, в конце 95 года пришел к Господу. Uh, and, uh, и с 97 по 99 годы, года я прошел через школу служения. И буквально через пару дней после окончания школы служения мы уехали из Америки. И, конечно же, я не был достаточно зрелым в Господе. Но в то же время я не отвернулся от Господа. Поэтому, если вы Живете с Богом, ожидайте, что Бог вас будет использовать намного больше, чем вы можете представить. Есть, в тот момент я был верующим всего лишь несколько лет, и я начал служить пастырем. Uh, you know, Не ограничивайте себя. Uh, Psalm, uh, 78 in Russian, that they limited the Holy One of Israel. В 78-м псалме в русской Библии сказано, что они ограничили святого Израилева.